Neka je salavat i salam na poslanikovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, draga braćo muslimani, cijenjene sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu novu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o moralu, Allahovih poslanika, Allahovih vjerovjesnika. Allah subhanahu wa ta'ala stvara nas različite, odlikuje nas jedne na drugima. Međutim, najveća odlika, ono po čemu se ljudi najbolje odlikuju, jeste vjera iman i jeste šerijetsko znanje. Zasigurno ovo dvoje, iman, vjera i znanje, našli su se kod Allahovih poslanika i vjerovjesnika na najvisočijem stepenu. Zato bismo i mi trebali slijediti sve te naše prethodne poslanike. Sasigurno Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najviše, a zatim i sve ostale. Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se Muhammedu Mustafi sallallahu alaihi wa sallam kada je govorio mu u Kur'ani Kerimu o prethodnim vjerovjesnicima kaže Ulaike alladine hada Allah febi hudahu muqtedi. To su oni koje Allah uputio. To su oni za koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio da budu na pravom putu, pa se i ti za njihovom uputom povedi. A nama, sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je rečeno لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Doista vi u Allahom poslaniku alihi salatu wasalam imate najljepši uzor u svemu. Dakle, nama je naređeno da slijedimo poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, a njemu je bilo naređeno da slijedi prethodne poslanike i vjerovjesnike. Dakle, trebali bismo se upoznavati sa vjerovjesnicima i poslanicima, njihovim osobinama. U ovim našim emisijama upoznajemo se sa moralom Allaha i poslanika i vjerovjesnika. U našoj, dakle, prethodnoj emisiji spomenuli smo određene osobine – iz njihovog ponašanja sprava Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahu i stvorenja, odnosno ljudi. Pa smo spomenuli da su vjerovjesnici i poslanici najviše se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, najviše su strahovali od njega. Ukoliko bi počinili neki grije, mali grije, neznatan grije, samo jedan grije, govorili bi za sebe da su upropašteni. Ako im se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje, ako im Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti taj grije, bit će od stradalnika. Koliko slijedimo Allahove poslanike i vjerovjesnike o ovome, koliko kada počinimo grije, brzo se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko se kajemo za taj grije, subhanallah. Nama je naređeno da ih slijedimo, da izučavamo njihov život. Ne samo da se okorištavamo i saznajemo neke nove informacije, nešto novo, što do ranije nismo znali, do sada to nismo znali, sada se upoznamo s tim i gotovo ne, naređeno nam je da se upoznamo sa njihovim životom kako bismo ih slijedili u tome. Pokušali ih slijediti u tome. Što je god moguće više biti bliži njima. Zbog čega? Tolika kazivanja u Kur'an Kerimu. Zašto? Trećina Kur'ana govori o vjerovjesnicima i njihovim narodima. Zasigurno je u tome velika poruka i pouka za sve nas. Trebali bismo izučavati ta kazivanja, okorištavati se nastojati što je god moguće više biti bliže vjerovjesnicima, poslanicima i njihovim narodima koji su im se odazivali. Pa dakle, vjerovjesnici i poslanici najviše su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi počinili grije, pribjegavali bi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada bi se obraćali svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, u dovama obraćali bi mu se s potpunim strahopoštovanjem, sa potpunim edebom, sa najljepšim riječima, Zatim, poslanici i vjerovjesnici nikada se nisu svetili radi sebe. Kada bi im bilo učinjeno nešto nežao, nažao, kada bi bili prozivani, oslovljavani na mnogo ružan način, ne bi se svetili, ne bi dizali ruku, ni na koga. Svetili bi se onda kada bi bile narušene Allahove granice. Onda, kada bi se zapostavljale Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, činili grijesi pred njima, tada bi se svetili Allahovi poslanici i vjerovjesnici, koliko ih slijedimo u tome, koliko se mi svetimo radi sebe, mrštimo radi sebe, sukobljavamo se s drugima radi sebe, točim kada je Allahova vjera u pitanju, kažemo, neka svako radi ono što hoće. Subhanallah. Zatim, Allahovi poslanici i vjerovjesnici bili su ljudi koji su često se zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogo se zahvaljivali Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Čak toliko da Allah subhanahu wa ta'ala neki od njih spo, spominje po ovoj osobini posebno naziva pojedine svoje vjerovjesnike, poslanike zahvalnim robovima. Pa kaže tako za Nuha, alaihi salatu wasalam, kaže innehu kane abden šakura. Doista je on bio zahvalan rob Nuh alihi salatu wasalam innehu kana abden šekura on je bio zahvalan rob da bi se neko nazvao da bi neko nazvao se tim imenom ili tom osobinom bio prepoznatljiv, dakle onda mora da doista se odlikuje tom osobinom i u tajnosti i u javnosti u svakom vremenu, na svakom mjestu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم دويست إبراهيم bio vođa. Bio je ummet u svoje vrijeme, predstavljao je narod, predstavljao je generaciju, iako je bio samo on, Ibrahim. Pa je stoga vođa, predvodnik svim kasnim vjernicima koji dolaze iza njega. Bio je kanit, bio je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i u tome ustrajavao, ustrajavao u svojoj pokornosti. Bio je hanif, prave vjere, onaj koji se okrenuo samo ka Allahu subhanahu wa ta'ala od svih lažnih božanstava koja su se u njegovo vrijeme obožavala. Volem je kuminil mušrikin, nije bio od mnogo božaca. Šakiren li en umih bio je zahvalan Allahu na njegovim ni'metima, na Allahovim blagodatima. Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahim je bio mnogo zahvalan, zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala wa hadahu ila sirati mustaqim. Zato ga je Allah odabrao između svih drugih ljudi, uputio ga na pravi, uputio ga na pravi put. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Sulejmana, alihi salatu wa salam, spominje njegove riječi u Kur'an Kerimu, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mata kallati an amta alaya wa ala validej. Gospodaru, pomozi mi, omogući mi da budem zahvalan tebi na blagodatima koje si ukazao meni i mojim roditeljima. Također kaže, Hada min fadli Rabbi, lijebluvani a ashkuru am akfur. Ovo je blagodat moga gospodara, koju mi on ukazuje da bi me ispitao da li ću mu biti zahvalan ili ću mu biti nezahvalan. Allahu poslanik Muhammed Mustafa sallallahu alaihi ve sellem znao bi noću dugo stojati na noćnom namazu klanjajući Allahu subhanahu wa ta'ala svome gospodaru, dozivajući ga njegovim plemenitim govorom, također dovama, ponizno, skrušeno stojeći pred njim, kada bi mu bilo rečeno zbog čega? Zbog čega toliko da klanjaš noću? da stojiš, dozivaš svoga gospodara, toliko da ti pete počinju pucati od dugog stojanja. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve selleme bi govorio efela ekunu abden šekura. Zar da ne budem zahvalan rob? Zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zatim, vjerovjesnici, poslanici, bili su ljudi koji su najviše žurili da čine dobra djela vjerovjesnici i poslanici najviše su činili dobrih dijela. Žurili su u tome. Nastojali da budu prvi i uvijek prvi u tim dobrim dijelima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Zekerija, alihi salatu wasalam, i njegovu porodicu, innahum kanu yusari'una fil wa vajed'unena ragaben wa rahaba, وَكَانُوا لَنَا خَاسِعِينَ Doista su oni žurili da čine hajrate, da čine dobra djela. Dozivali su nas iz straha i nade i bili su, iskazivali su strahopoštovanje prema nama. Bojali su se, bojali su se nas. Allah subhanahu wa ta'ala i nama, i nama je naredio da se natječemo u dobrim dijelima, da činimo dobra djela, da žurimo ka oprostu svoga gospodara, da žurimo ka džennetu koji je prostran, koliko su prostran nebesa i zemlja, kako sa dobrim dijelima. U džennet ne možemo ući osim putem Allahove subhanahu ta'ala milosti. Ako nam se Allah ne smiluje, niko od nas ne može sa svojim dijelima ući u džennet. Niko ne može sutra doći i reći gospodaru uvedi me s mojim dijelima u džennet. Ne, već gospodaru smiluj mi se pa me uvedi svojom milošću u džennet. Međutim, dijelima dijelima koja trebamo činiti što je god moguće ljepše i više na dunjaluku, možemo postići Allahu subhanahu wa ta'ala milost. U jednoj od naših emisija govorili smo kome će se Allah smilovati, koja to dijela da činimo, pa da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje, pridržavanje za Kur'an i sunnet, proučavanje, izučavanje Kur'ana i rad po Kur'anu, slušanje učenja Kur'ana, izmirivanje zavađenih muslimana, življenje u džematu u zajednici s ostalim muslimanima i mnogo šta drugo. Ta dijela činimo što je god moguće više kako bismo postigli Allahu subhanahu wa ta'ala milost. U tim dijelima se takmičimo, žurimo sa činjenjem tih dijela da bismo zadobili Allahu milost pa nam se Allah subhanahu wa ta'ala smjelovo. Dakle, ono što je bilo nariđeno poslanicima i vjerovjesnicima i ono u čemu su oni ustrajavali, to je nariđeno i nama i mi bismo trebali nastojati što je god moguće više da budemo takvi, da ih slijedimo. To su oni koje je Allah uputio na pravi put, pa se i ti za njihovom uputom povedi. Zatim, vjerovjesnici i poslanici najbolje su ispunjavali data obećanja, sklopljene ugovore. Ukoliko bi sklopili ugovor s nekim od ljudi, dobro bi vodili računa o tom svojom ukoliko su prije svega dali obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala, oni bi se tog obećanja pridržavali. A svakako, kada bi se sa Allahom subhanahu wa ta'ala na takav način obhodili, tako bi se obhodili i sa Allahom subhanahu wa ta'ala stvorenjima, odnosno ljudima. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran spominje ugovor koji je uzeo od svih vjerovjesnika i poslanika. Od svih vjerovjesnika i poslanika Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je ugovor da ukoliko se za vrijeme njihova života, bilo kojeg vjerovjesnika i poslanika, pojavi Muhammed sallallahu alaihi sallam. Da će ga svi slijediti. Allahu akbar. Bilo koji da je bio poslanik živ, Musa, Isa, Ibrahim, Suleiman, Davud, bilo koji poslanik, Allah subhanahu wa ta'ala uzeo od njih ugovor da će, ukoliko se pojavi Muhammed sallallahu alaihi sallam u njihovo vremenu, da će ga svi slijediti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن I sjetite se kada smo uzeli ugovor od svih vjerovjesnika nakon što smo im dali knjigu i što smo im dali mudrost, pojašnjenje knjige ukoliko im dođe poslanik koji potvrđuje ono što je s njima, koji potvrđuje istintost objave knjiga koja im je data. Ukoliko dođe poslanik u njihovo vrijeme, le tu'minun nebihi o le tensorunne. Da ćete vjerovati u njega i da ćete ga pomoći. Da ćete biti uz njega. Da ćete vjerovati u njega, da ćete ga potvrditi i da ćete ga pomagati u tome, e akrartum wa akhadhtum ala dalikum isri hoće hoćete li prihvatiti se tog ugovora hoćete li potvrditi taj ugovor pa su rekli qalu akrna rekli su prihvatamo potvrđujemo taj ugovor nakon toga Allah subhanahu wa taala kaže qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin budite svjedoci ja sam jedan od svjedoka dakle dali su ugovor Allahu subhanahu wa ta'ala. I zasigurno da se Muhammed sallallahu alayhi wa sallam pojavio u vremenu bilo kojeg od prethodnih poslanika i vjerovjesnika, oni bi ga, oni bi ga slijedili. Kao što se spominje jedne prilike da je Omer radijallahu ta'ala pronašao stranicu Tevrata, starog zavjeta, pronašao stranicu Tevrata, pa ga počeo čitati. Kada je Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam vidio kako Omer čita prethodne knjige, rekao je, o Omere, ostavi se toga. Doista da je Musa, ali i salatu wasalam, sada živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Dakle, zasigurno da se pojavio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u vrijeme bilo kojeg vjerovjesnika, on bi ga slijedio. Zašto? Zato što je dao ugovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što je dao obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala da će, da će slijediti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Također s ljudima, kada bi sklopili određeni ugovor, dali im obećanje, vjerovjesnici i poslanici su bili najprecizniji o tome. Ispunjavali bi svoje ugovore. Svoja data obećanja bi ispunjavali, izvršavali. Toliko da Allah subhanahu wa ta'ala posebno ispominje po toj osobini. Pa kaže za Ismaila, innahu kane sadiqal wa'd doista je on, Ismail, bio istini tog obećanja. Kada bi nešto obećao, to bi, to bi ispunio. I ovakvi trebamo biti i mi, nastojati. Ukoliko već nešto obećamo da to ispunimo, niko nas ne tjera da obećamo. Niko nas ne tjera da sklopimo ugovor s ovim ili s onim. Međutim, kada sklopimo ugovor, kada damo obećanje, onda to obećanje trebamo ispuniti. Zašto? Zato što je jedna od osobina licemjera, munafika, neispunjavanje obećanja. Neispunjavanje obećanja. Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, četiri su znaka jasnog licemjera. Ukoliko se četiri ova znaka nađu kod licemjera, on je čisti licemjer. A ukoliko se nađe neko od ovih četiri svojstava, neka od ovih četiri osobina, onda se pri njemu nalazi jedna od osobina licemjera. Pa je spomenuo وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفْ kada da obećanje, pronevjeri ga. Iznevjeri to obećanje. Čak, subhanallah, u vrijeme džahilijeta, paganskog doba, prije dolaska Islama, njima, paganima, mušricima, bilo je svojstveno da ispunjavaju data obećanja. Sklopljene ugovore. Ugovore ne bi tek tako lahko prekršavali. Tražili bi saglasnosti od druge strane, ukoliko bi se trebao ugovor raskinuti, tražili bi ugovor tražili bi saglasnost, dozvolu od druge strane. Sami ne bi prekitali ugovor. Čak se spominje da su govorili da bi draže bilo čovjeku da umre od žeđi. Dakle, u to vrijeme, prije dolaska Islama, a Islam je samo došao i potvrdio to i pocrtao posebno, posebno ovo osobino, da se ispunjava dato obećanje. U pagansko doba mušricima bilo bi draže da umru od žeđi nego da iz nevjere pronevjere dato obećanje. Govorilo se također o sinko, savjetovali bi i vjerovjesnici i poslanici i dobri ljudi savjetovali bi jeli svoje sinove pa bi govorili o sinko dobro se čuvaj datog obećanja, ispunjavaj dato obećanje, nemoj da u srcima drugih ljudi ljubav zamijeni mržnja. Ljudi te vole, ljudi te poštuju. Zato kada nešto obećaš, nastoj da to ispuniš. Nemoj da tu njihovu ljubav prema tebi zamijeni mržnja. Pitali su i imama Ahmeda, rahimehullahu ta'ala, kako prepoznaješ lašce, one koji lažu na Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, one, one koji nisu povjerljivi prenosioci hadisa, one koji od sebe dodaju hadise i slično, pa je rekao, prepoznajem prepoznaje ih po pronevjeri obećanja. Kada nešto obećaju da će učiniti, kada obećaju da će doći u dogovoreno vrijeme pa ne dođu, na takav način prepoznaje lašce, one koji nisu povjerljivi u prenošenju hadisa. Također, kada bi bilo traženo od nekog od njih da obeća da vrijeme, kaže vrijeme kada će doći, ne bih htio obećati tako lahko, već bih govorio kada me vidiš, došao sam. Kada me vidiš došao sam, neću ti obećati, tada i tada. Može se nešto desiti. Može se nešto ispriječiti između mene. Pa ne, da ne dođemo do govorno vrijeme, pa da primjeni bude jedna od osobina licemjera. Pa kaže, kada me vidiš, došao sam. Zatim, jedna od osobina, moralnih osobina, koja je posebno krasila vjerovjesnike i poslanike, jeste da su dobro poznavali pravo svojih roditelja pravo svojih roditelja kod njih i ispunjavali su svoje obaveze na najbolji način, ispunjavali su svoje obaveze prema svojim roditeljima i takvi bismo trebali biti i mi. Kada iščitavamo, ispoznajemo, saznajemo, zaključujemo, pronalazimo u kuranskim ajetima ovu osobinu kod Allaha i poslanika i vjerovjesnika, onda trebamo težiti da i mi budemo takvi. Jer poslanici, vjerovjesnici, najbolji su ljudi. I mi, ukoliko želimo da budemo dobri Allahovi robovi, moramo težiti ka njihovom moralu. Jedna od njihovih moralnih, posebnih moralnih osobina jeste dobročinstvo prema roditeljima. Pa kaže Nuh, alaihi salatu wasalam, udovi Allahu subhanahu wa ta'ala, rabbi gfirli vali valideje. Često mi učimo, dakle, tu dovu, rabbi gfirli vali valideje, vali mu'minine, vali mu'minat. Tu dovu učio je Nuh, alaihi salatu wasalam. Njegovi roditelji, dakle, bili su muslimani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za Jahju, opisujući Jahju, alihi salatu wasalam, pa kaže وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارِ نَاسِيَّ I on je bio dobročinitelj prema svojim roditeljima. Nije bio nepokoran, nije bio neposlušan. Isa, alihi salatu wasalam, kada je razgovarao sa svojim narodom, kada se obratio svome narodu, govorići o sebi, ko je on? Da je on Allahov rob, da je on samo Allahov rob, kojeg je Allah odlikovao između drugih Allahovih robova sa objavom, sa knjigom, data mu je knjiga, također opisujući sebe kaže وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي I Allah me učinio da budem dobročinitelj prema, prema svojoj majci. Sulejman alaihi salatu wasalam kaže Rabbi auzi'ni an aškura ni'metaka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Gospodaro, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodati koje si dao meni i mojim, mojim roditeljima. Jusuf alaihi salatu wasalam nakon dužeg odsustva od svojih roditelja, od svoga oca Jakuba i svoje majke, kada su saznali gdje pa mu otišli u posjetu, Jusuf alaihi salatu wasalam podigao ih je, uzdigao na počasno, počasno mjesto. Također, Ibrahim alaihi salatu wasalam, činio je dobročinstvo svome ocu. Kako? Zar je moguće? Njegov otac je bio nevjernik i to najveći nevjernik u njegovo vrijeme. Obožavao je kipove i sam on je pravio kipove i dijelio ih, prodavao drugim ljudima da bi oni obožavali kipove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, i pored toga, Ibrahim, alaihi salatu wasalam, činio je dobročinstvo svome ocu Azeru. Kako? Kada je pozivao svoga oca da se ostavi obožavanja lažnih božanstava, da obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ostavi šeitanskih zavodjenja i šeitanskih spletki, razgovarao je s njim na najljepši način. Obraćao mu se svaki puta, o babuka moj, o babuka moj, govorio bi, ja ebeti, lime ta'budu, mala jesmeu, vala jubsiru, la jugni anke šeja, o babuka moj, zašto obožavaš onoga koji ništa ne vidi, ništa ne čuje, ništa ti ne može koristiti. Ja ebeti inni kad ja'ani minel ilmi malam je'tik, fette bi'ani ehdike siratan savija. O babuka moj, meni je došlo znanje koje nije došlo do tebe, zato me slijedi, ja ću te uputiti na pravi put. Zatim kaže, ja ebeti, la ta'budi šeitan. O babuka moj, nemoj obožavati šeitana, ne slijedi šeitana, inne šeitane kane lirrahman jasija, doista je šeitan svemilosnom Allahu nepokoran, neposlušan. Ja ebeti inni ahafu en jemese ka min arrahman. O babuka moj, mene je strah, strah me da te ne snađe kazna od svemilosnog. Allah subhanahu wa ta'ala, iako je svemilostiv, prema svakom stvorenju je milostiv, ipak ukoliko čovjek bude inađija, bude oholnik, ne bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bude vjerovao Allahu subhanahu wa ta'ala, prije ili kasnije stići će ga kazna. O babuka moj, strah me da te ne snađe kazna od svemilosnog fetekune li šeitani valija, pa da šeitanu budeš prijatelj i zaštitnik. Također i naš poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam bio je dobročinitelj prema svojim roditeljima. Kako? zar njegovi roditelji nisu umrli? Njegov babo, čak prije njegovog rođenja, njegova majka, kada je imao dvije godine, kako im je činio dobročinstvo? Spomnije se u hadisu da je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao dovio sam Allahu subhanahu wa ta'ala, tražio sam od Allaha da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke, pa mi je dozvolio. Tražio sam nakon toga od Allaha subhanahu wa ta'ala da tražim oprosta za svoju majku, pa meni je pa mi nije dozvolio. Kada je došao na kabor svoje majke, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala da njego, njegovoj majci, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala da se moli njemu za oprost majci, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala to nije dozvolio. Zatim je Allahov poslanik, zatim je Allahov poslanik alaihi sallam zbog toga plakao kod kabora svoje majke toliko da je rasplakao sve prisutne. Kako je činio dobročinstvo prema svome ocu, koji je umro čak prije njegovog rođenja, Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam čovjekov amidža na mjestu je njegovog oca. Čovjekov amidža, čovjeku je njegov amidža na mjestu njegovog oca. Dakle, onaj koji nema oca, kome otac umre. Kako da čini i dalje dobročinstvo svome ocu? Tako što će činiti dobročinstvo svome amidži, jer je njemu amidža na mjestu njegovog oca. Kao što je tetka s majčine strane na mjestu majke. Pa Allah, poslanik alaihi salatu wasalam, činio je dobročinstvo svojim amidžama. Zar nije svome amiđi, Ebu Talibu, do zadnjeg trenutka njegovog života, do smrti, boravio kod njega i tražio od njega da povjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala govorio bi mu reci la ilahe illallah, reci la ilahe illallah, reci riječi zbog koji ću se moći zauzimati za tebe sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala i prema ostalim amidžama, iako su bili nevjernici, činio je dobročinstvo. Dakle, svome amidži Ebu Talibu do zadnjeg trenutka pozivao ga u islam i kada je umro, nije prihvatio islam, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, ja ću tražiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta za tebe sve dok mi Allah subhanahu wa ta'ala ne zabrani. I prema drugim amidžama, prema Ebu Lehebu i prema drugom, jeli trećem amidži, iako su mu činili, iako su ga zijetili, činili mu zno, zlo, činili mu jeli, nepravdu, nasilje, on se s njima obhodio na najljepši mogući način. Tako isto i mi. Trebamo poznavati pravo svojih roditelja kod nas. I naše obaveze prema našim roditeljima. Nastojati, povoditi se u tome za najboljim ljudima. Allahovim subhanahu wa ta'la robovima. Poslanicima i vjerovjesnicima koji su bili poznati po ovoj osobini. Prepoznatljivi po ovoj osobini. Ova osobina i svaka druga moralna osobina nalazila se kod i poslanika i vjerovjesnika na najvisočijem stepenu. To su oni koje je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put. Pa i mi gledajmo da se povedemo za njima. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahuma ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.